Deseto pitanje. Može li muslimanka pred muslimankom biti u uskoj odjeći koja pokriva stidne dijelove tijela, ali u odjeći kojom se oponaša nemuslimanka? Bismillahirrahmanirrahim. Vezano za šartovi za ženin odjeća, ne smije biti toliko tjesna da pokaže sidna mjesta. E, a što se tiče ponašanja kafiri, ima neki koji narazumije. Jer ima poseban odjelo za kafiri koji za njehov vjera razumijeti. Pa kad vidiš taj insan, ti kadiš to i recimo ima kod vas strogo zabranjen da staviš kapa od e, muslimana, stavi francuska kapa, a drugi nismi od, od srbi recimo. Pa to i, to i nismi musliman recimo da stavi na glavu. Kod žena ima neki od, od, kao, kao časna sestra ili šta je znam, ali kad žena hoće da, da, da, da uljepšava za muža, nek oblači svašta. Ili kad sjedi sa sestra ima neki uh, halina, neki šta je znam, suknija ili šta je znam, razumeti To je stvari koji, koji zavisi običaj narod. Nećemo u u u, u, u, tist utisnemo ili utjeđemo na, na, na sestra. Bitno da kad oblačiš, ispred tvoje, tvoje hejli sestra, recimo, da nije toliko tjesnu punu da pokažeš na mjesto, ili da, recimo, budi providan da pokažeš na mjesto, razumijeti, tako, čovjeku, samo to. Allah najbolje